qirq oltinchi o'gdilmishning o'dg'irmish bilan ikkinchi qitim munozirlashganligi aytiladi o'gdilmish javob berib so'z ochdi ey qarindishim so'zimni angla tushan dedi aligning sanga nisbatan tiliki yaxshi yaxshi tiliki bilan sanga yaxshi yo'l ichib beradi bilasan bu yerda qilgan toat ibodatlaring sanga ko'p yaxshiliklarning ishkini ichib bergusi yana mening deginimdek shahar kantlardimi ko'p yaxshiliklar bor ay yigit bu dunyoning baxt saodatiga erishib yashashni bilish nom chiqarish yomon ish emas ey zohidlikqa erishguchi san oxiratlikni izdisang savobliq yaxshilikni bu dunyodan eb ketishing kerak bu dunyoning narsalarini yomon deyishga bo'lmaydi yab ichsa xalqqa berib yuzini yo'riq qilsa bo'ladi sehila boshliqqa bak yaxshi aytgan buni anglig'in ay yaxshi kishi ko'p yaxshiliklarga yo'l ochquchi narsa boyliqdir har xil kasallarning davosimi boyliqdir kishining dunyosi bo'lsa bilim aqlga ega bo'ladi har xil yaxshiliklarga qo'l uzi talaydi. mol dunyo bilan inson xohlagan orzusiga yetalaydi ko'k osmonga chiqaman desa mol dunyo yo'lak bo'ladi tiliking haj qilish bo'lsa buningga mol tovar kerak g'ozilik nomini tilasang buningga yaraydi kishining ilib beradigan mol dunyosi bo'lmasa har xil yaxshiliklarni qilishda qo'li qisqa bo'ladi bu yaxshiliklarni nima uchun tashlab etasan bu pand nasihatlarni nima uchun qabul qilmaysan ibodatga qandoq ishonsa bo'ladi ibodat qildimg'u deb bilsa hammidan mahrum bo'ladi banda xudoni ibodat bilan topolaydi toat ibodat yo'li bak nozik yo'ldir necha minglag'on ibodatchilar yil bo'yi ibodat qildi jon chiqar vaqtida yo'ldan adashdi necha minglag'on gunohkor ibodat qilmagan bandalar oxiri nafas uziladigan paytda yo'lini topdi bilaman xudoyimning hamma roziligi toat ibodat orqali bo'ladi ay ulug' haqiqiy toat ibodatni bilmasa qaysi toat ibodat bo'ladi buni bilanmaydi agar shundoq ekan hamma toat ibodatlarni tal to'kis qilishga erishsa buni lazzat deyish kerak qarab boq sana aytgan bu so'zlarim shundoq bo'lamdi маңа жауап бе. Әгер шындақ болса, бұ айтқан сөздірімге ағызың білін көнген, сөзімні аңла әй көңлі түз. Авайы хәвәс кемәптім бұмма, диліңні тоғрыла. Кішіләге қетілген, хатыржам юргін. Odg'irmishning o'gdilmishga javobi. Odg'irmish javob berib dedi: "Qarindosh, meni g'amga solding, eshimni zahar qilding. Сән әйтқан сөзләрні етіварға ағамы болай, әлейке беріп қызметмі қылай. Қызмет қылыш үшін алды білен қайды юсулланы біліші, қылық әрекетлері, гәп сөзлері ұйғын болышы керек. Кіріп чықышны, олтырып қопшны біліш керек. Кіші қызмет қылышны білмесе, бекадын бека жапа чекеді. Қызмет қылышны білгечі немедейді аңла. u sinab bilgan uch narsani ozroq so'zlagan san baylarga xizmat qilishni xohlasang diling bilan tilingni to'g'ri tut so'zingni boyqa qoida yo'sillar bo'yicha xizmat qilishni o'rgan xizmat qilishni bilsang yuzing yo'riq bo'ladi man kishilardan yiroq turdim so'z harakatlarimda adab qoida yo'q beginga qandoqmi xizmat qila olayman qara Men uchun bu ishki yepilgan. Meni ching tutib nimancha zo'rlaysan? Aliki xizmat qil deb so'zimni rad qilasan. O'gdilmishning o'dg'urmishqa javobi. O'gdilmish javob berib shundoq dedi. Bu so'zing yaxshi emas, ey ko'ngli tuz. Ali seningdan adab qoidasiga bo'ysunishni talab qilmaydi. Xolasang o'ltirasan, xolasang o'ri turasan. Odgurmishning o'gdilmishga javobi. Odgurmish javob berib dedi. Bu so'zing toza joyida bo'lmadi, ey xushbeil. Adab qoidini bilmay hangmi qilib yurish, sen bilan menga qandoq yarishadi? Bagla, elni rivoj topquzish, boshqurish, xalqni tuzash, dunyoni toza tutish uchun tiklangan. Elni rivoj topquzish baglarning ishidir. kishi uni qonun qoidalar bilan amalga oshirudi shuningga yarasha baglar qo'l uzutib aql farosatni ishqa soldi amir farmon yurgizdi bilimlik aqlliq xalq boshchisi dunyo hokimi noit yaxshi aytgan edi dunyoni tutquchi kishi aql farosatlik bo'lishi kerak xalqni idora qilg'uchi uchun yurak kerak bu ikkisi bo'lgandan boshqa xizmatchi qoida usullu qonunni biladigan bo'lishi kerak shundoq bo'lganda bagla kuchini yuksaldirib dushman bo'ynini yanchib o'chini ola oladi biz qonun adab qoidalarning tarafdori tursak bu qonunlarni buzish bizga qandoq yarashidi o'gdilmishning o'dg'irmishqi javobi o'gdilmish javob berib dedi qarindishim bu bak qiyin ish emas osh yeyilsa azim bo'ladi mana man bu adab qoidalarini bilaman sanga so'zlab beray anglab o'rginib ol qara kishi bilmasa ko'rib o'rginidi bilgandan keyin odam tilikiga yetidi buningga taqlidan donishmand ochiq aytgan ediki bu so'zni tushunmagan kishining bilimi yerim yota kishi tug'ilishida dono tug'ilmaydi o'ginadi tilimi tug'ilibli so'zlamaydi keyin so'zlaydi kishi o'ginib ondin dono bo'ladi bilimni bilsa ondin hamma ish unumlik bo'ladi o'dg'irmishning o'gdilmishga javobi o'dg'irmish javob berib dedi sening tiliking shu bo'lsa menda boshqa talab yo'q bugun sen meni bak qistavotsan qani aytqinchi bu xizmat qandoq bo'ladi so'zing ko'nglimga sig'amdu bir anglab baqay o'zim o'g'inalaymanmi bunimi uqay qonun qoidalar nacha adab yo'sullo qaysi nomini atab manga biroz so'zlab ba o'gdilmishning o'dg'irmishqa javobi o'gdilmish javob berib dedi ey yaxshi donishman so'zni tamoman to'g'ri so'zlading burun tutgan yo'ling aqldan yiroq edi Әмді өз асасыңны тоғрылық үстіге құрдың. Әмді мән сөзләй, сән аңлығын түшәнген. Өгенген, сән үшін бұ түгін ешілсін. Әгер сән өгінедіған болсаң, гәпні әгітмә сөзіңні тоқтат.